Örülök, hogy újra látlak. I'm really glad to see you Most vagyunk az év utolsó napján. This is the last day of this year. És ahogy Tibi mondta, egy jó gondolkodni arról, hogy Isten mennyire hűséges volt hozzánk 2006-ban. And as Tibi said, it's so good to think about how faithful God was to us in the past year. Múlt csütörtökön eh, írtunk egy listát mindenki magának Emlékkövet állítottunk arról, hogy Isten milyen hűséges. Last Thursday we all a sheet of paper presenting us um, stones of remembrance in our lives how God was faithful to us. Arról beszéltünk, hogy Józsué és a nép, amikor átkelt a Jordán folyón, akkor emlékkövet állított Istennek, hogy emlékezzenek Isten nagy tetteire. We talked about how Joshua and the people crossed uh, the river Jordan. There they um, set uh, stones of remembrance, how, uh, representing how faithful God was to them. In the Ugyanaz az Isten volt velünk 2006-ban. The same God was with us in 2006. Hogyha nem voltál itt, akkor csütörtökön, akkor bátorítalak, hogy azért írj egy ilyen listát, és emlékezz, hogy mit tett Isten. And if you're not here on Thursday, still I, I encourage you to write a list like this, remembering what God did to you this Többen year. mondták, hogy nem volt elég az idő, amit hagytam Isten, annyi mindent tett az életükben. Nem volt idejük leírni. Many of you said uh, after they was only a short time, so they couldn't write down all the things. They could remember how faithful God Isten oly jó. Because God is so good to us. Nincsen hozzá hasonló Isten. There is no one like him. Szeretnénk ma tovább menni a János evangéliumában. This morning we are going to continue in the Gospel of John. 20. fejezetnél tartunk. Chapter 20. Beszélgettünk arról, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért. And in the past we talked about how Christ died for our sins. Meghalt a kereszten. That he died on the cross. Engesztelést végzett értünk. That he did the atonement for us. De János evangéliuma nem a kereszt halálnál fejeződik be. But the Gospel of John doesn't end at the cross. Hogyha valakiről írnak, egy nagy emberről írnak egy uh, életrajzot, vagy önéletrajzot ír valaki, a halálnál befejeződik, ott ért véget az embernek az élete. Usually famous people's biographies ends with their death. De Jézus nem csak egy nagyszerű ember volt. But Jesus wasn't only a great man. Nem mindenható Isten. But he was Almighty God. Nem állt meg a történet a halálakor. His story didn't end with his death. Hanem feltámadt. But he resurrected. Ez a, ez a világ történelem legnagyobb eseménye. And this is the greatest event of uh, world history ever. Jézus a halottak közül feltámadt. That Jesus raised from the dead. Ebben a fejezetben látunk uh, tulajdonképpen három részletet arról, hogy hogy hatott Jézus feltámadása. In this uh, chapter we'll see three important things how um, Christ's resurrection affected the people. Nem fogjuk az egész fejezetet átvenni ma. They we're not going to study through the whole chapter. De egy hadd mondjam el nektek csak, hogy mi mit olvashatunk itt. But let me tell you what we can read here. Olvasunk majd Magdalai Máriáról, és arról, hogy Jézus az ő könnyeit, az ő bánatát örömre fordította. We'll read about uh, Mary Magdalene, how Christ turned his, her tears into joy. És itt a hangsúly a szeretetem van. And the emphasis is on love. Olvashatunk ebben a fejezetben a tíz tanítványról. We can read in this chapter about the ten uh, disciples. Akik tele voltak félelemmel. Who were full of fear. És Jézus feltámadása után a félelmüket bátorsággá formálta. And after uh, Christ's resurrection, their fear turned into uh, courage. Itt a reménységem van a hangsúly. And hope is the point here. És a fejezet végén olvasunk egy Tamás nevű tanítványról. At the end of the chapter, we'll read about the disciple called Thomas. A kétkedő Tamásról. Who was doubting, doubting Thomas. De Jézus az ő kétségeit bizonyosságra formálta. But Jesus turned his doubt into uh, assurance. És itt a hangsúly a hitem van. And the point here is faith. Jézus feltámadása átformál minden ember. Because the resurrection of Christ makes an impact on everyone. Nézzük meg az elsőt. Let's look at the first part. Első gevers. First one. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a Magdalé Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elő. Now the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. A feltámadás első bizonyítéka az üres sír. The first evidence uh, of the risen Christ, of the resurrection is the empty tomb. Elmentek asszonyok, hogy <clears throat> em, meglássák Jézus testét. Uh, women went to see uh, the body of Christ. Elmentek a sírhoz. They went to the tomb. Ők voltak az első tanúk arra, hogy a sír üres volt. They were the first witnesses that the, the tomb was empty. Amikor oda mentek, a kő el volt hengergetve a, a bejárattól. As they uh, arrived there, they saw that the stone was already moved from the entrance. Számomra ez megdöbbentő, hogy Isten asszonyokat választott arra, hogy ők legyenek az első tanúk. To me it's shocking to see that God chose women to see uh, the Um, nem negatív értelemben, pozitív értelemben, hogy Isten mennyire egyenrangúnak tekinti a nőket. Not in a negative way, but in a positive way, how God sees women equal to men. Akkoriban nem így gondolkodtak a nőkről. Because back in those days, people not, a rabik not úgy gondolták, hogy inkább égjen el a Biblia szava, égjen el a, égjenek el a Biblia sorai, mint hogy egy nő kezébe jussanak. Because back then, rabbis were thinking, it's better for the word to be burned rather than to get into women. És elmennek ezek a nők hét, a hét első napján, hogy meglássák Jézus testét. And the first day of the week these women uh, went to see the body of Christ. Ez egy vasárnapi nap volt. Was a Sunday. Honnan tudjuk? How do we know? Azért, mert vasárnap támadt föl Krisztus. Because it was Sunday when Christ was risen. Ez a hét első napja. The, day, the first day of the week. Azóta ezt úgy ünnepelik, mint az Úr napját since then we celebrate as the, the day of the Lord. Korán reggel elmentek. Early morning they left. Ekkor még sötét volt. And it was still dark then. Még a napfelkelte előtt mentek. Before sunrise. És nem lehetett még tisztán látni. So they couldn't really see clearly. De azt gondolom, hogy ez lelki értelemben is így van. Még nem lehetett tisztán látni, hogy mi történt. And in spiritual sense too, it wasn't clear what has happened. Oda mentek a sírhoz. So they went to the tomb. Igazából itt a fejezet elején egyes számból olvasunk, hogy Mária Magdaléna odament a sírhoz. That's first we uh, read in singular form that it was only Mary Magdalene who went to the tomb. Azt tudjuk más evangéliumokból, hogy, hogy később több nő is ment vele. Ment vele Mária, Johanna. But in the other uh, Gospels we can read that there were other women there present. Um, uh, Joanna. Mária és Salome. Um, Maria, Mary and és illatszereket vittek magukkal, hogy megkenhessék Jézus testét. And they uh, brought um, expensive perfumes or oils to anoint the body of Christ. Valószínűleg ők nem tudtak arról, hogy Nikodémus és Aritmea József ezt már megtette. Probably they did not know that um, Joseph from Arimathea and also Nicodemus did this uh, already. De fogják ezt a kenetet és mennek a sírhoz. They, uh, took this oil and they went to the Van ezzel egy kis gond. There is a problem with this. Hogy a sír előtt ott egy nagy kő. There is a great stone uh, covering the entrance. És ezt ők is tudják. And they knew that. Amikor mennek a sír felé, ezen beszélgetnek, hogy vajon hogy fogjuk a követ elhengergetni, hogy jutunk be a sírba. And on the way there they were talking about this how they're going to move the stone in order to get in. Négy nő, hogy fogja azt a követ arrébb tolni? Four women, how they're going to make it. De amikor odaérnek, legnagyobb csodálkozásukra a kő el van hengerítve. But by the time Más evangéliumból tudjuk, hogy volt egy földrengés, és egy, eh, az Úr angyala leszállt, és arrébb hengergette a követ. From other Gospels we can read that there was a great earthquake, and the, Lord, the angel of the Lord moved uh, the stone. És az angyal ráült a kőre. And the angels fed on Az összes őrszi bajt kapott. Valószínűleg el is futottak. and probably all the soldiers who were guarding left because they were just um, frightened to death. És amikor megérkeztek az asszonyok, ez az angyal megszólította őket. And when the women arrived, this uh, angel started to spot. És emlékeztet őket, hát nem tudjátok, hogy Jézus megmondta, hogy feltámad. And reminded them, don't you know that Jesus himself said he's gonna rise. Ez egy angyalteli nap volt. It was a <laughs> day full of angels. Amikor bementek a sírba, ott is volt kettő. Because as they entered into the, um, um, the tomb, um, oh, um, that there were two other angels. És ez a két angyal bizonságot tett Jézus feltámadásáról. And these two other angel uh, witnessed the risen Christ. És ezt fogják magukat az asszonyok, és futnak vissza a tanítványokhoz, hogy elmondják a jó hírt and the women left running, uh, telling the disciples what has happened. Második és harmadik igévers. Verse 2 and 3. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Then she ran and came to Simon Peter and to the other disciples who Jesus loved, and said to them, They have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him. Peter therefore went out, and the other disciple, and uh, were going to the tomb. Mária elviszi a hírt Péternek és egy másik tanítványnak. Uh, Mary uh, brought the news to Peter and to another disciple. De nem a feltámadás hírét viszi. But she's not bringing the message of resurrection. A szívében még nincs ez a hit a feltámadásra. In her heart, she has no faith to believe Annyit mond, hogy nem tudjuk, hol van a mi úrunk, valaki elvitte. She's saying that someone took our Lord, we don't know where he is. És ami most ezután olvasunk, ez egy kicsi ironikus, szerintem. And what we're reading afterwards, it's a little bit ironic. Olvasom a negyediktől a nyolcadik igeversig. Verse 4 till 8. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és először, és először ért a sírhoz. Előrehajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek. <clears throat> és hogy a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Ez itt egy futóverseny. So it's a, a running race. Péter és János hallanak a hírről, hogy üres a sír. Peter and John heard that the tomb is empty. János nevezte magát így az evangéliumban, hogy a szeretett tanítvány. John himself, uh, John calls himself as the um, beloved disciple of Jesus. János egy jobb, jobb kondiba van, gyorsabban fut, és lehagyja Pétert, elővér a sírhoz. And John was in better condition, so he, he, he made it first to the tomb. De amikor odaér a sírhoz, megáll a bejáratnál, és csak benéz. But as he, <laughs> Félt az angyalok. he, he stopped at the entrance and he just looked És nem látott más, csak a lepedőket. Azt olvassuk itt. And here we read that he didn't see anything else uh, except the linen. Péter leizzadva utoléri, zihár. And Peter, exhausted, <laughs> naked there too. De azzal a lendülettel berobban a sírba, hogy Péter szokta. But with that same energy, he ran into the tomb, és azt olvassuk, hogy látta a lepedőket, és látta a Jézus arcán lévő kendőt, amint össze van göngyölve, és egy másik helyen van. And we read that he saw also the linen clothes lying there, and also the handkerchief that has been around his face. Ha sírabrók lettek volna ott, ők nem tekerik így össze ezeket a dolgokat. That was wrapped. Um, so if there were people who robbed this tomb, then surely did not make sure majd János összeszedte magát, és bement a sírba ő is. So finally John takes courage and he enters in as well. És azt olvassuk, hogy látott és hitt. And we read here that he saw and he believed. Kétséget sem hagyja ez a történet, hogy ezt János írta le. There's no, Péter. there's no doubt that this story was written by John and not Peter. János úgy ír magáról, hogy aki elsőnek ért oda, az ment be utána. <laughs> John writes about himself that the first who got here went in second. kétszer mondja, hogy el ne felejtsük, hogy ő volt az első. <laughs> He's reminding us twice that he was the one who made it there first. Bement, látott és hitt. He went in there and he saw and he believed. Az az érdekes, hogy az ő hite még mindig nem a feltámadáson volt. It's interesting that his faith was not placed in resurrection. Ő még mindig nem hitte He still not believed. De van itt egy versengés Péter és János között. But there is a, a, a competition between Peter and John. A futásnál is. We see this in the race to De lelkileg is. But spiritually as well. Korábban a, a kereszthalál előtt olvashatunk arról, hogy azon vitatkoztak, hogy ki legyen az első. Before the cross we could read um, that they were also arguing about who will be the greatest amongst Pál apostol írja az Abcsel 20-ban, hogy ö, én egy futásban vagyok, és az a célom, hogy ezt a futást elvégezzem. Paulibasa uh, writes this in the, um, the, in the Acts of the Apostles, that um, he is in a race, and he is there to run this race. És nem ír arról, hogy a célom az, hogy Pétert legyőzzem. And he's not writing about that my goal is that I might um, beat Peter. Mindannyian egy futóversenyben vagyunk. We are all in a race. Amikor megtértünk, Isten egy futóversenybe állított. Because as we got saved, God placed us de nem az a cél, hogy a másikat mindenáron legyőzzük, hogy én legyünk az elsők. the point is not that we might win over another. Nem egymást kell legyőznünk. It's not about winning over Sokkal inkább azt, akik mi vagyunk, hogy elhagyjuk azt, akik mi vagyunk. So much more uh, living behind our old selves. És nem az nyer, aki elsőnek ér be a célvonalon. And it's, uh, the winner is not the one who enters in first. Az a győztes, aki áthalad a célvonalon. But the winner is who crosses uh, oh, the, the, finish line. the finish line. És a jutalom az maga Jézus. And the price, the great price is Jesus himself. Pál abban reménykedett, hogy ezt a futást ezt el tudja végezni. And Paul, uh, the hope of Paul was uh, that he will be able to make it till the end. És szintén Pál apostol írja azt, hogy aki ebben a futásban van, az megfegyelmezi magát, megsanyargatja magát, hogy ezt a futást el tudja végezni, és nehogy diszkvalifikálja magát. And it's the same Paul the Apostle who writes elsewhere that uh, those who desire to make it till the end will discipline themselves in order to be able to finish. 9. vers. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül Jézusnak. For as yet they did not know the scripture that he must rise again from the dead. Voltak proféciák Jézus feltámadásáról. There were prophecies about uh, the resurrection of Christ. Dávid írja ezt a 16. Zsoltárban. David uh, wrote this in Psalm 16. A 9 és 10. vers. Verse 9 and 10. Azt a angolban nem az. In English it's probably a little ahead. Um, ezért örül a szívem, és újjong a lelkem. Testem is biztonságban van, mert nem hagysz engem a holtak hazájában. Nem engedett, hogy híved, leszálljon a sírba. Acts 9 and 10. Therefore my heart is glad and uh, my glory rejoices. My flesh also will rest in hope. For you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption. Ezt a Zsoltát Dávid írta. This psalm was written by David himself. Dávid meghalt. David died. És a sírban is maradt. And he stayed in Tehát nem magáról írta. So he was not writing about himself. Ez egy profécia volt Jézus feltámadásáról. That it was a prophecy of the resurrection of Christ. És maga Jézus is bizonyságot tett arról, hogy fel fog támadni. And Jesus himself witnessed that he or said that he's gonna rise. A Máté 12-ben olvassuk azt, hogy ö, elmondja, hogy egy jel fog adatni egy, ennek a nemzedéknek, mégpedig Jónás jele. In Matthew 12, uh, sorry, in Matthew 12, he said, he himself, that there will be a sign The sign of Jonah. Ugyanúgy, ahogy Jónás három napig a cet gyomrában volt, hasonló módon Jézus három napig a földben lesz, és utána feltámad. Just as Jonah was for three days and nights in, uh, in, in the belly of the big fish, the same way Jesus will be dead for three days. Olvastuk együtt a János 2-ben azt, hogy Jézus bátorította az embereket, hogy romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt felépítem. And John, um, oh, in, in the Gospel of John, chapter 2, um, we see Jesus encouraging uh, the people to destroy the temple that he will rebuild in three days. a saját testéről. speaking of his own hogy a harmadnap body, feltámad. That for the third day he will be risen. És a tanítványok még nem értették az írásokat a feltámadásról. Azt olvassuk itt. And here we read that the disciples did not understand the scriptures ne, of his resurrection. Nekik még látniuk kellett a bizonyítékokat. Találkozniuk kellett a feltámad Krisztussal. They had to see the evidence. They had to see the risen Christ. Még nem hisznek az írásnak. They still not believe the word. Később majd fognak. Abcsel 2-ben olvassátok el, Péter bizonyságot tesz a feltámadásról. Ezek alapján, az igévesek alapján, amit felolvastam. In Acts 2 we can read, you can read it of your own, that Peter witnesses uh, of the resurrection based on these scripture verses that we just A tanítványok ezután hazamentek, tizedik vers. Verse 10, uh, back in John 20. Uh, the disciples uh, Then the disciples went uh, away again to their own home. Nem ezt várnád egy ilyen dicsőséget történet végére, hogy is utána a tanítványok hazamentek. This is not what you would expect after a glorious story that then the disciples went home. Hazamentek. They left home. Tele, fel voltak dúlva. They were stirred up. Tele voltak kétségekkel. They were full of fear. Hogyha van egy olyan keresztény, aki a szívében kételkedik a feltámadással kapcsolatban, az egy nagyon nehéz keresztény élet. If someone as a Christian doubting uh, the resurrection of Christ, then it's a hard Christian. Pál azt mondta, hogy ez a legnyomorultabb élet. Paul said that that's the most miserable life one can live. Isten mindannyiunknak bizonyosságot akar adni arról, hogy ő feltámadt. But God desires to give assurance to each and every one of us of his resurrection. Van itt egy fejlődése a tanítványoknak ahogy látják az eseményeket. Mindjárt elmondom, hogy mire gondolok. Here we see in the uh, progress in the lives of the disciples. I will uh, go into details what I mean by that. Három különböző szó van a görögben arra, hogy látni valamit. Legalábbis itt hármat használ, több is van. There are three words explaining uh, seeing uh, something in the Greek. There's three uh, description. Az ötödik versben azt olvastuk, hogy János meglátta, hogy Jézus nem volt a sírban. In verse 5 we, we read that John saw um, that um, Jesus was not in the tomb. Itt a blepo szót használja a görög. Meglátni valamit, csak úgy egyszerűen észrevenni. Uh, the blepo, uh, Greek word is used here uh, to take notice of something. És utána a hatodik versben azt olvassuk, hogy Péter meglátta a bizonyítékokat, a kendőket. But then in verse 6 we read how Simon saw um, the Evidence. The evidences. Itt a teoreó görög szót használja az ige. And here for seeing uh, the, the Greek teoreo word is used. Ami azt jelenti, hogy figyelmesen megnézni valamit, megnézni valaminek a részleteit. Which means to um, to uh, have a deeper look into something to see the details of it. És utána a nyolcas igeversben, amiről vicceltem, hogy János látott és hitt, ott egy megint más szót használ az ige. And in verse 8, when I uh, that part I make the joke of, is that he saw and believed. Speaking of John. Ahol az eidó szót használja az ige, ami azt jelenti, hogy látott és értett. Teljesen értett mindent. And uh, the word eido in Greek is used, which means that he saw and he understood. Hogy növekszik a hit a tanítványokban? How faith was increasing in the lives of disciples. El fognak jutni arra az, a helyre, ahol oly mértékben hisznek ebben, hogy az életüket is ráépítik they got to a point where uh, they believed uh, with a faith that they uh, built their whole A fejezet elején azt olvastuk, hogy a kő elmozdult. At the beginning of the chapter we read that the stone was moved. Péter neve az, hogy kőszikla. Um, the name of Peter means stone. Isten teszi ezt most Péterrel. Ő viszi, tolja Pétert a megfelelő helyre. And this is what going, uh, God is doing here with the life of Peter. He's moving his life. Azért, hogy Pétert használhassa. Right in order that he could be used. Pár fejezettel ezelőtt olvastuk, hogy Péter elárulta Jézust. couple chapters ahead we read how uh, how Peter betrayed Jesus. De Jézus használni akarja ezt a fickó. But Jesus wanted to use this guy. Ezt a kemény fejű Pétert. This hard-headed Peter. Majd meglátjátok, ez, a fe, ez az evangélium azzal záródik, ezzel a kegyelmes résszel, hogy Pétert Isten használja. And uh, we'll see this um, gospel ends uh, with the gracious ending, how God used uses Peter again. Ezeknek a tanítványoknak a hite majd a bizonyítékokon fog alapulni, mert láttak és hittek. So the faith of these disciples are based on the evidences that they saw and they believed. A miénk nem tud ilyen alapulni, mert mi nem láttuk a feltámadt Krisztus. But our faith can be built upon uh, these things because we did not see the risen Isten bennünk is hitet akar építeni. God desires to build up faith. A, Zsoltá, vagy a zsidók 11.1 azt mondja, hogy a hit a nem látható dolgok felől való meggyőződés. In Hebrews uh, 11.1 Nem látható dolgok létéről való meggyőződés. 11.1 says, Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Számunkra az ige leírja, hogy mi történt. The word uh, tells us what has happened. Tudjuk, hogy hogy történt a feltámadás. We now have resurrection to Olvasunk a szemtanúkról. We can read about the eyewitnesses. A mi hitünk az ígére kell, hogy alapozódjon. But our faith needs to be built upon the word of God. A római levél mondja azt, hogy a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által. In the book of Romans we read that the faith comes that faith comes by hearing, hearing the word of God. Mi abba hiszünk, hogy úgy történt a feltámadása, hogy itt le van írva. We believe that resurrection took place the way és ami bizonyítja számunkra ezt, hogy azok az emberek, akik ezt látták, azok az életüket adták érte. Mert hajlandók voltak meghalni a hitükért. And the evidence for us that those who saw the resurrection themselves, they gave their life for their faith. És ma már mi is megtapasztaljuk, hogy Krisztus él. But today we also experience that Christ is risen. Jézus feltámadt a harmadik napra. He is alive and he was raised from the dead the third day. Néhány embernek ez gondot okoz, hogy hogy is jön össze ez a három nap. Nem értem. For some people it's a problem. How come these three days comes together? Krisztus, amikor megfeszítették pénteken, Christ was uh, crucified on Friday. A szombat napi ünnep előtt egy nappal. The day before the Sabbath celebration day. Az már egy teljes napnak számított zsidók szerint, mert 6 óra előtt történt ez a keresztfeszítés. According to the Jews, it counted the whole day because it happened before 6 p.m. Majd eltelt a szombat, és vasárnapra feltámad Krisztus. Így jön össze a három nap. And then Saturday passed, and then Sunday was the third day that Christ was Isten naptárában a harmadik napok mindig zsúfoltak. In the calendar of God, uh, the third days are always booked. Ábrahámtól, amikor elkérte Isten a fiát, három napig mentek a Mória hegyére because when God asked Abraham to take his son, uh, it took them three days journey to make it. És a harmadik napon visszakapta Izsákot. But the third day he received back his own son. Az első páska, amikor megtörtént Egyiptomban, azután három nappal volt a vörös-tengeri átkelés. Uh, the first time when Passover took place in Egypt, after uh, that in three days they crossed uh, the Red Sea. Jónás három nap után megszabadult a cethalból. And after three days Jonah was escaped from the big fish. Mindezek előre mutattak Krisztus feltámadására. All these things pointed forward to the resurrection of Christ. Mi volt a történetünkben a feltámadás második bizonyítéka? What was in the story the second evidence of the risen Christ? Egy személyes találkozó. Uh, a personal meeting. A feltámadt Krisztussal with the risen Christ 11-es, 12-es Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt, az egyik fejtől, a másik lábtól. Verse 11 and 12. But Mary stood outside by the tomb weeping, and as she wept, she stooped down and looked into the tomb. And she saw two angels, a white in white sitting, one at the head and the other at the feet, where the body of Jesus had laid. Magdalai Mária ott van a sírnál, még mindig. Mary Magdalene is still there at the tomb. És sír. And she's weeping. Ez az asszony, aki teljes szívéből szerette az Urat, és most keservesen sír. The lady who loved the Lord wholeheartedly, she's there weeping. Ott volt ő a keresztre feszítésnél, ő nem ment el, nem szaladt el. She was there at the crucifixion. She did not run away. És most is ott van a sírnál, ahol Jézus keresi. And once again we see her at, at the tomb. She's seeking Jesus. Aznap korán reggel elment a sírhoz, hogy adjon valamit Jézusnak. Vitte a, a kenetet, hogy megkenhesse őt. Early that morning she left uh, to bring something to Jesus. She brought the oil to Teljes szívből vágyott arra, hogy találkozzon vele. She was longing from her whole heart to meet him. Látni akarta Krisztus bepolja testét még egyszer utoljára. She wanted to see once again the wrapped body of Christ. És a 13. versben azt olvassuk, And in verse 13 we read, hogy ez a két angyal, akivel ott találkozott, megszólítja. these two angels who she met there uh, are talking to her. Azok így szólták hozzá, asszony, miért sírsz? Then they said to her, woman, why are you weeping? Ő ezt felelte nekik, mert elvitték az én uromat, és nem tudom, hová tették. She said to them, Because they have taken away my Lord, and I do not know where they have uh, laid him. Amikor valakinek megjelenik angyal, így olvasunk erről a, az igében, általában az a személy az igen meg van lepődve, és tédre, új, tédre rehullik. Usually when we read in scripture that an angel appears to someone, we see that person responds by um, falling into the ground on his knees and Ez akkoriban sem volt egy mindennapi dolog. Én nem tudom, mit csinálnék, ha két angyal így elém állnak. I don't know what would happen to me. Nem maradnék közömbös. Two, two angels standing in front of me. Probably it wouldn't um, leave. De Mária még beszélget is velük. But uh, Mary was uh, talking to them. Mária, miért sírsz? And uh, why are you weeping, Mary? És válaszol nekik, mert az uramat elvitték, mintha nem is éppen angyalokkal beszélgetne. And she's responding in a way that she would talk to an angel. Mária Jézusra vágyott, nem hatották meg az angyalok. Mary was longing to be with Jesus. She wasn't really shocked by anything. De a szíve mélyéről Jézusra vágyott. From the depth of her heart she desired Jesus. Vele akart lenni, és őt kereste. She was, uh, she wanted to be with him, and she was seeking him. Annyira erős volt ez a vágy benne, hogy igazából fel se fogta, hogy két angyal áll előtte this longing was so deep in her heart that she didn't even realize that there were angels that she was facing. És de amit látott a sírban, az egy nagyon fontos kép. But what she saw in the tomb, that's an important picture. Ahogy ült, vagy ahogy bement Mária, látott két angyalt ülni azon a helyen, ahol Jézus testét lették. Because uh, as Mary uh, looked in, she saw the body of Christ, two angels sitting on. Mire emlékeztet ezt téged? A szövetség ládájának volt egy fedele, amin a Mózes könyvében azt olvassuk, hogy két angyal volt megformálva. The Ark of the Covenant that we read, there's two angels sitting on the, the lid, the top part. Ezt úgy hívták, hogy az engesztelés helye. And this was uh, the seat of the atonement. És most láttuk egy, egy nagyon hasonló képet itt Jézus sírjánál. So the place of the atonement, and here we see a similar picture at the tomb of Jesus. Korábban a ládában belem volt három bizonyíték, ami az ember lázadását bizonyította. Uh, back in those days, uh, there were three things within that um, ark that showed the rebellion, the rebelliousness of man. Az ember bűnének bizonyítékai. The, the evidences of man's sinfulness. Ennek a tetején volt ez a fedél a két angyallal, amire a főpap évente egyszer rá uh, fröccsentette a vért, a páránynak a vérét, hogy engesztelést végezzen. And on the top of this uh, ark there was the lid uh, covering with two angels sitting on top. And that was the place where the high priest went in, and once a year he shed the blood. És úgy olvassuk, hogy az angyalok szárnyai betakarták ezt a fedelet. And we read uh, that the wings of the angels were covering the whole lid. És ahogy Isten rátekintett erre, nem a bűnt látta, többé, hanem azt a ráfröccsentett vért, amit a főpap odavitt. And as we read, as God looked upon this place, he saw the, the shed blood and not the sin. Most az angyalok ülnek. And now we see the angels are sitting. Pihennek. They're at rest. Pihennek. They're at rest. A munka elvégeztetett. The, the work is done. Korábban évente be kellett menni a főpapnak, hogy ezt a munkát elvégezze. Before the high priest had to go in there yearly in order to do this job. És mert Krisztus elvégezte ezt egyszer mindenkorra. But now we see that Christ did this once and for all. Engesztelést végzett a bűneinkért egyszer mindenkorra. He did the atonement once and for all. For all of us. Egyikünknek sem kell vezekelni a bűneiért. Ha Krisztushoz megyünk vele, megbocsájtást kapunk tőle. So none of us had to work uh, um, in order that our sin would be forgiven. We can just go directly to Christ and He will forgive us. 14. 15. vers. Verse 14 and 15. Amikor ezt mondta, hátrafordult és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá, hozzá asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elhozom. Verse 14 and 15 was... Mária ben van a sírban beszélget az angyalokkal, és egyszer csak hall valamit a háta mögül. So Mary was in the tomb, and she was talking to the angels, but she heard a voice from her. Megfordul, és ott áll előtte Jézus, de ő nem ismeri fel. She turned and she saw Jesus, but she did not recognize him. És azt kérdezi tőle Jézus, hogy miért sírsz? And Jesus is asking her, why are you weeping? Nem is értem, olyan fura lehet, nem, hogy ott áll előtte Jézus, ez a személy, akit annyira szeret és nem ismeri meg it's surprising to me that there's the person who she loves so much, but still she's not recognizing him. Azt gondolja, hogy ő a kertész. She's thinking that is the gardener. Nem tudom, hogy volt Jézus felöltözve. I don't know how Jesus was dressed. <laughs> De Mária, tudjuk, hogy ettől a személytől elfordul. Nem gondolja, hogy valami jelentőség teljes személy. Elfordul tőle. But we see that Jesus turns from this person. She doesn't make, uh, She's not paying too much attention to him. Azt tudjuk, hogy Jézus, amikor feltámadt, megváltozott a külsője. Az emósi tanítványok is, amikor együtt sétáltak vele, észre se vették, hogy az Uruk van mellettük. We also see uh, with the uh, disciples from Emmaus that they also did not recognize Jesus on the road uh, because as he was risen, his appearance changed as well. És azt kérdezi Jézus, hogy miért sírsz, és hozzátesz még egy kérdést, hogy kit keresel. Jesus is asking her, why are you weeping? And he's adding another question, who are, who are you looking Emlékeztek? For? Ez a kérdés hangzott el a Gecsemáné kertben. And this is the question that was asked in the, um, in the Garden of Gethsemane. Isten keresi az embert. God is seeking man. És a 16. versben olvasunk valami érdekeset. And in verse 16 we read something interesting. Jézus nevén szólította Mária. Az megfordult és így szólt hozzá Héberül. Rabbuni, ami azt jelenti mester. Jesus said to her, Mary. She turned and said to him, Rabboni, which is to say, teacher. Felismerte. She realized Abban a pillanatban, hogy kimondta az ő nevét, Mária felismerte őt. The moment uh, he told her name, she realized who he is. Milyen drága lehetett ez Máriának, ahogy Jézus kimondta az ő nevét. How precious this was to Mary that Jesus uh, called her by her name. Jézus tudta az ő nevét. Jesus knew his name. Jézus ismerte ezt az asszonyt. Because Jesus knew this uh, woman. Jézus szerette őt. And Jesus loved her. Jézus ismeri a mi nevünket is. And Jesus knows our name. Nem arra gondolok, hogy tudja, hogy én vagyok Gémes Tamás. I'm not meaning that he knows that I'm Gémes Tamás. Hanem ismer engem, tudja, hogy ki vagyok én. But uh, he knows my inner being, he knows who I am. Mindezekkel együtt szeret engem. And with all of that, he loves me. Isten tudja azt, hogy ki vagy te. And God knows who you. Tudja a legtitkosabb dolgaidat is. He knows your secret things. Ismeri a te nyilvánvaló hibáidat is. And knows your obvious uh, mistakes. Ismeri azt, hogy ki vagy te. He knows your being. És mindezen együtt szeret téged. And with all that, he loves you. A János evangéliumában olvassuk azt a részt a jó pásztorról, hogy a pásztor ismeri az ő juhait, és nevükön szólítja őket. And in this uh, Gospel of John, we read previously that the good shepherd knows his sheep. Ő tud hozzánk úgy szólni, ami személyes, ami csak nekünk szán. And he, so he can speak to us in a way that's so intimate and personal that only reaches us. Én, én nagyon szeretem azt, amikor Isten így szól hozzám. And I love when God Amikor megy egy biblióra, és úgy érzem, hogy Isten csak nekem beszél éppen when there's a Bible study and I feel like it's only to me. Like Honnan tudja a pásztor, hogy, hogy, hogy mi történik éppen az életemben? How come the pastor knows what's happening Fogalma in my life? sincs, Isten szól hozzád. He doesn't know. It's God speaking to you. Isten tud szólni hozzánk. And God can speak to Azon a szinten, ahol mi halljuk meg. The level where we hear it. Akkor megismerik az ő hangját. As we hear his Mert voice. a bárányok felismerik az ő pásztoruknak a hangját. Because the sheep recognizes the wife És ez egy gyönyörű hely, ahol találkozhatunk Jézussal. And it's a great place to meet Jesus. Ez a, ez a legfőbb vágyam. And this is my greatest Ha nem ez a legfőbb vágyam, akkor nem jó irányba megyek. Ennek az asszonynak adatott meg Mária Magdalénának, hogy találkozzon a feltámadt Krisztussal először. And uh, Mary Magdalene was the chosen one who could meet Jesus the first. time. Jézus így szól hozzá, 17. vers. Ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj el az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Verse 17, Jesus said to her, Do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father, but go to my brethren, and say to them, I am ascended to my Father, and your Father, and to my God, and to your God. Ne érints engem, Mária, Do not cling to me. Milyen elutasítóan hangozhat ez, nem, hogyha félreértjük. How rejectful this can sound. Uh, ennek a megfelelő fogalmazása úgy hangozhat, hogy ne tarts engem vissza. But um, in appropriate way, you could say that uh, do not hold me back. Nekem még tennivalóm van. I have uh, there's things to do ahead of me. Még az atyához fel kell mennem. I have to go, go to my father. Jézus, ma semmi elutasítás nincsen. There's no rejectfulness in Jesus. Jézus feltámadt. He is risen. Jézus nem olyan most, mint előtte volt. Megváltozott a feltámadásakor. And he is not the way he was before his resurrection. He changed. Abban, ahogy kinéz. In his appearance. De belsőben ugyanaz. At inner, in inner being, he is the János apostol, aki írta ezt az evangéliumot, korábban ráhajtotta Jézus már melkasára a fejét, és úgy beszélgetett vele. Ennyire közel voltak egymáshoz. Um, John the Apostle, who wrote this um, um, gospel, um, he um, put his head on the chest of uh, Jesus before. That's how intimate relationship they had before the resurrection. Majd később, amikor Patmos szigetén van, ugyanez a János apostol, és megjelenik előtte Jézus, a feltámad Krisztus. János holtan esik a lábához, úgy írja az ige, hogy a lábaihoz esik a látványtól. But later we see um, in the island of Patmos where, um, the, where um, John uh, was then, Jesus um, appeared to him. And there we see that he is uh, falling to the feet of Jesus as a dead. Arról ír a 18. igevers, hogy elment a Magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak. Láttam az Urat, és hogy ezeket, és hogy ezeket mondta nekik. Mary Magdalene came uh, and told the disciples that she had seen the Lord and that he had spoken these things to her. Láttam az Urat. I've seen the Lord. Milyen bizonságtétel ez? What a witness this is. Láttam az Urat. I've seen the Lord. És elmegy a tanítványokhoz, és elmondja ezt nekik. Láttam őt. So she went to the disciples and told them, I've seen the Lord. Nem csak üres az a sír, hanem én láttam őt, ő feltámadt. uh, the tomb is empty and I saw the risen Christ. Ő felismerte, hogy Jézus él. Jézus nem halott. She realized that Christ is not dead. He is alive. Ez egy óriási felismerés. And it's a great um, realization. Hogy Jézus él. That Jesus is Ez egy történelmi tény, hogy Jézus feltámadt. It's a um, historical fact that Christ was risen. De személyesen tudod -e ezt, hogy, hogy Krisztus benne él ma? But do you know it in a personal way that Christ lives in you? Hogy Krisztus nem egy történet, egy jó ember, akinek a halálával befejeződött az ő a könyve, hanem ő feltámadt és benned él. The Christ is not only a good man who died, but he also risen and he lives in you. Hogy legyőzte a halált. That he uh, beat it, uh, death. És teljes szívedből reménykedhetsz a te feltámadásodban is. So with your whole heart you can hope that there is resurrection Neki for hatalma you. van a halál és a sír felett. Because he has power over death and the grave. Ő benned él. He lives in you. Veled van. And he is with you. Krisztus él. Christ is alive. Magdalén Mária egy nagyon érdekes személy. Nem fogunk tovább menni most az igében. Mary Magdalene uh, is an interesting character. We're not gonna continue in scripture now. Ő volt az, aki az élete nagy részét szeretet nélkül élte. She was the one who spent most of her life without love. Sok betegség gyötörte, ahogy olvassuk az igében, és hét démon volt benne. As we read in the word that she was she had many illnesses and she also had seven demons in her. Valószínűleg a férfiak kihasználták őt. Probably men took advantage of her as well. De az igében látjuk, hogy ő találkozott Jézussal. But in the scripture we see that she met Jesus. És Jézus ez a férfi más volt, mint a többiek. And Jesus this man was different than the others. Ő nem a, ő, Jézus nem a teste érdekelte, nem a Mária teste. Jesus was not interested in Mary's um, appearance. Hanem ő maga, ő maga volt fontos neki. But her being was important to her. Ez a különleges személy megérintette őt. And this special person touched her life. Meggyógyította. Healed her. Megszabadította a démonoktól. And saved her from demons. Átformálta teljesen and uh, completely changed her. És betöltötte őt Isten szeretetével. And filled her with the love of God. Mária élete megtelt szeretettel. And uh, the life of Mary was full of uh, love. Jézus úgy szólt róla, hogy ez az asszony nagyon tud szeretni, hiszen neki sok bocsájtatott meg. And Jesus spoke of her, her that this woman can love much because much was uh, forgiven. Jézus megtalálta őt ezen a szeméttelepen, világ szeméttelepén. And Jesus finds her in, in the um, trash pile of the world. És megtöltötte őt szeretettel. And filled her with love. Ezt szeretné tenni velünk is. This is what uh, God desires to do with us. Hogy megtöltse minket Isten szeretetével. That he might fill us with the love Hogy of God. elhozza számunkra Isten bocsánatát. That he might bring the forgiveness of God to Ha megengedi neked, akkor ezt megteszi te benned is. And if you allow, then he will do it in you as well. meg akar gyógyítani téged a bántásokból, meg a fájdalmakból. He wants to heal you uh, from hurting and, uh, and pain. Szeretné, hogy az életed értékes lehetne. And he wants to make your life valuable. Ahogy Isten benned munkálkodik, az ő fián keresztül önti beléd a szeretetét. And God, as God works through his son in your life, He poured love into your life. Ez megtörtént Magdalai Máriával. This is what happened to Mary Magdalene. Ő nagyon szerette Jézust. She loved Jesus deeply. Azért tudjuk őt szeretni, mert ő először szeretett minket. We can love him because he first loved us. Jézus él ma. Jesus is alive és nagyon today. szeret minket. And he loves us greatly. És elérhet hozzánk ez a szeretet, hogyha megengedjük. And this love can reach us if we let him so. Ma is meg akar érinteni minket ő. Today he desires to reach us. Meg tud téged is érinteni. And he can. Ki tudja önteni rád a szeretetét. He can pour his love upon you. Ma van az év utolsó napja. Today is the last day of this year. És tegnap, hogy beszélgettem Sárival, akkor um, a beszélgetésünkben volt valami, ami megfedett engem. Yesterday, as we talked uh, together the evening, something um, rebuked me. Um, van egy veszély máshogy fogalmazok, nagyon lassan, észrevétlenül el lehet uh, térni az Úrtól. Uh, I try to use the right word slowly. You can walk away from the Lord, the path of the Lord. Hogy lassan a szívemet olyan dolgok töltik meg, amik nem Istenhez visznek közelebb. Slowly things can fill my heart up. Uh, that will take me away from Szívem olyan dolgokra kezdett vágyni, olyan anyagi dolgokra, amik nekem nem voltak. My heart uh, started to desire things that I never had before. Elkezdett tetszeni a világnak a kínálata. Material things that the world can offer. Le, hogy legyen egy ilyen elektronikus kütyüm, legyen egy olyan dolgom. That I may have this um, IT thing or that. Legyenek dolgaim. That I would have stuff. És ez volt a vágyam. And that was my desire. És az Isten iránti vágyam kezdett lejjebb menni. So the desire in my heart towards the Lord started to lower. Észre se vettem. I did not even realize it. De Isten rámutatott tegnap. és Isten előtt megbántam, hogy ezt tettem, és nagyon sajnálom. And I really repented before the Lord. I was, I was grieved over és megbocsájt nekem. And I know God Megbocsájtott me. nekem. He forgave me. És arra vágyom, hogy ő, ő legyen az első. And it's my desire that he would be the first. Hogy ne kövessem el ezt a hibát. That I would do not do this mistake Hogy again. ő legyen az első that he would be the. rávágyak, vágyak, ahogy Mária Magdaléna, ő vele akar találkozni, ő volt az első számú vágya. With Mary Magdalene, that Jesus was the desire, the first desire of her heart. Keresétek először az Isten országát, és ráadásul minden más megadatik nektek. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added. A világ el akarja hitetni velünk, hogy a boldogsághoz kell még valami. Because the world wants to um, makes us think that there's something else we need. És ha megvan az, akkor kell még majd valami. And the things you will get, you will need something Ami ott a világ kínálatban nincsen megelégedettség. There's no satisfaction in what this world can offer. Egyedül ő tud megelégíteni. Only he can satisfy us. Hogyha nem ő lenne az én első számú vágyam, egy nyomorult életet élnék. If he would not be uh, the first desire of my heart, then I would live a miserable De ha ő az első számú vágy, ami be is tölti az én vágyaimat. But if he is the desire of my heart, he will fill my desire. Ő él ma. He is living. Szeret minket. And he loves us. Ő áldjon meg titeket 2007-ben is. May he bless you in the year 2007. Tisztítsátok meg a szíveteket, hogy kész legyen befogadni Isten. Bármit is akar tenni veletek ebben az évben. So cleanse your heart and me, that you might receive all what nagyon jó volt látni, hogy milyen hűséggel munkálkodott itt bennetek. Because it was so great to see how uh, faithfully he moved in your heart. Hogyha ti nem látjátok, én látom, Isten munkálkodik benne. If you can't see it in your heart, I see it. That God is working in you. És ez nagyon bátorító. And oh, it's really encouraging. Isten éje. That God is living. Imádkozzunk. Let's pray. Drága mennyi atyán, köszönjük a te a evangéliumodat. Dear Heavenly Father, we thank you for your gospel. Köszönjük, hogy nem állt meg a történet a halálodnál, a kereszt halálnál. Thank you that uh, your life story did not end with death. Hanem te feltámadtál. But you resurrected. Legyőzted a mi ellenségeinket. So you beated our enemies. És ma te élsz a szívünkben. And uh, today you live in our heart. Sőt, uralkodsz. And you rule. Uram, mi rád szeretnénk vágyni a szívünk legmélyén is. And Lord, we want to desire you from the depth of our Szeretnénk az életünket letenni Te eléd, mint élő áldozat. And we want to lay our lives before you as living sacrifices. Áld meg minket, Uram, a jóságodból, a kegyelmedből. So may you bless us, Lord, from your goodness. Hadd töltse meg a Te szereteted a mi életünket, Uram. May your love fill our hearts. És Isten, kérlek, hogy add meg nekünk az erőt, hogy hűségesek maradjunk a Te nevedhez. Köszönjük, hogy Te hűséges vagy. And thank you that you are always faithful. A Te nevedben imádkoztunk. In your name we pray. Amen. Amen. Isten áldjon titeket. Szeretnék egy, hír, egy gyors hirdetést még elmondani. One quick announcement. Ma este lesz szilveszteri buli itt a gyülekezetben. This evening there will be a New Year's Nincs korhatár, jöhet bárki. Uh, no, it's everyone can come. És uh, arra kértek a szervezők, hogy mondjam meg, hogy inkább fél hétre gyertek, mint hétre. And I was asked by those who are putting this together, so please come 6.30 rather than 7. We want Isten áldjon titeket. God bless you all.